Când plai în primăvară, e floare îmbrăcat, creștinul cântă iară, Hristos a înviat. Creștinul cântă iară, Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Hristos a înviat.